بعدكم شكر الله لكم تكي رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم خطبة له تزممزية مادة مهيم سانة نايتكوة لضرورة فهم الكتاب والسنة bifahmi salafi salih darura haja ya kuifahamu kitabu ya Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu ya wema waliotangulia wewe kama uislamu sisi kama waislamu twafaa kuifahamu kitabu ya Allah na sunna mwendo wa rasul sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu ya wema waliotangulia أي الصحابة التابعين وأتبع التابعين السلف maana mazotaona as-salaf fi lugha salaf yamaanisha nini kilugha anasema man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika ni yule ambaye aliyekutangulia katika baba zako au katika watu wako wa karibu hao ndio wanaitwa salaf wamekutangulia kiumri wamekutangulia kifadhila hao kwa lugha wanaitwa as-salaf as-salaf fi istilah salaf kisheria na kimatumizi maana yake nini kisheria fataduru maana ya salaf yazunguka fataduru kulla taarifati lisalaf yazunguka maana ya salaf kiujumla haula sahaba nazunguka kuwamaanisha ni maswahaba au sahabati wattabi'in ama ni maswahaba na matabi'in au sahabati wattabi'ina watabi'ihim min al-a'imma ama ni maswahaba na tabi'in na wale ambao waliofuata matabi'in katika maimamu katika wema waliotangulia hao ndio wanaitwa as-salaf sasa sisi hao ndio tunawakusudia maswahaba radhiyallahu anhum na matabi'in na matabi tabi'in hao ndio tuwakusudia as-salaf ndio kwa maana tuwafaa kufahamu Qur'ani kwa ufahamu yao qala al-qallash qala al-qalshani al-maliki rahimahullah anasema wanachoni huyu as-salafu maana ya salaf as-salih hum as-sadr al-awwal ni wale watangulia wa mwanzo ni wale waliotangulia waliotangulia mwanzo ar-rasikhuna fil ilm ambao walikuwa athabituna fil ilm ambao walikuwa wamethibiti kielimu ikhtaruhumullahu ta'ala ambayo Allah aliwachagua watu hawa lisuhbati nabiihi sallallahu alayhi wasallam kwa kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam watu hao ndio wanaitwa salaf fayajibu tibauhum ni wajibu kwetu kuwafata hao maswahaba fima naqaluhu kwa yale ambayo waliyapokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam waliqtifa'u atharihim na kufata nyayo zao bimaana waktidaa na kufata nyayo zao fima amilu kwa yale ambayo waliyatenda walistighfaru lahum na kuwaombea istighfar kila mara twasema radiyallahu anhum hii ndiyo mwendo ya wema walitangulia juu yao kwetu sisi ni kuwaombea radhi na kuombea maghfira na kufuata mwendo wao hao ndio wanaitwa as-salaf limadha fahmu salaf kwa nini tufahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema hao waliotangulia kuna sababu nyingi sana zilizotupelekea sisi waislamu kufahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia sababu ya mwanzo li'annahum atharu nasi sira sababu ya mwanzo ni kuwa wao hao wema waliotangulia atharu nasi sira walikuwa na sira nzuri walikuwa na historia nzuri katika maisha yao wa a'maqu ilma na walikuwa wamezama kielimu wa akhlasu nasi quluba na walikuwa wamemtakasia Allah nyoyo zao katika masail za ibadat katika masail za itiqadat katika masail za muamalat na katika masail za da'wa kiujumla walikuwa wamemtakasia Allah ibada hizo قال الله تعالى الله anazungumzia wema hawa akisema والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله متكوف ونسيما والسابقون الأولون na waliotangulia wa mwanzo minal muhajirina wal ansar katika muhajirin wale ambao walihama kutoka maka kuelekea Madina wal ansar na wale ambao waliwapokea hao muhajirin kule Madina Allah anasemaje kuwahusu maswahaba hao anasema walladhina tabauhum na wale pia waliwafata biihsanin kwa wema radhiyallahu anhum Allah amewaridhia wote hao waradhu an na wao wamemridhia Allah wa a'adda lahum jannat na Allah amewaahidi jannat tajri min tahti al-anhar chini yake kutakuwa yakimbia mito eh yakimbia mito chini yake khalidina fiha kule wataishi milele abada fiha abada wataishi kule milele dhalika alfawzul azim na hiyo ndiyo itakuwa kufaulu kukubwa hao ndio masalaf sababu ya mwanzo twaifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu yao ni kwa sababu wao walikuwa na historia nzuri na walikuwa wanamtakasia Allah ibada sababu ya pili waliannahum sahibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wajahadu ma'ahu wa arafu siratahu ni kwa sababu maswahaba hao au wema hao walisuhubiana na rasul sallallahu alaihi wasallam na wakapigana naye katika vita miongoni mwa vita na wakakuwa wao ndio wanaijua historia ya mtume kushinda kila mtu qala allah ta'ala allah anazungumzia kwa kuwataja wa maswahaba anasema lakini rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu biamwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun Allah anasema mtukufu lakini rasulu lakini mtume walladhina amanu na wale ambao waliamini maahu pamoja naye jahadu bi amwalihim walipigana kwa mali zao wa anfusihim na wakapigana kwa nafsi zao wa ulaika lahumul khairat na watu hao ndiyo itakuwa juu yao khairat wana khairi nyingi kwa Allah wana, wana jazaa kubwa kubwa kwa Allah wa ulaika humul muflihun na watu hao ndio wenye kufaulu hao ndio wamefaulu ndio kwa maana tuwafahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu yao kwa sababu wao wamesuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakapigana na Mtume sallallahu katika ghazawat katika vita nyingi tu sababu ya tatu inetupelekea kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia ولأن الله اختار ولأن الله اختارهم lisuhbati nabihi sallallahu alayhi wasallam ni kwa sababu Allah mtukufu amewachagua wao kusuhudiana na mtume sallallahu alayhi wasallam mimi na wewe hatujapata fursa hii lakini maswahaba radhiallahu anhum Allah aliwachagua wakasuhudiana na mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kwa maana tuwafahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wao qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam la tazaluna bikhair ma dama fikum man raani wa sahibani wallahi la tazaluna bikhair ma dama fikum man raa man raani wa sahiba man sahibani mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hamtadumu kubaki katika kheri madamu itakuwa kwenye nyinyi ama ndani yenu kutakuwa na watu ambao waliniona wallahi tena mtume anaapa kwa Allah hamtadumu kubaki katika kheri madamu mtakuwa na watu ambao waliona wale ambao waliniona akimaanisha ni tabi'in waliona wale ambao waliniona na wakasu, na wakasubiana na wale ambao walisubiana nami basi hao ndio as-salaf kwa maana tuwafahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu yao sababu wamesuhubiana na Rasul wamekaa chini yake wamesoma chini yake hao ndio twataka ufahamu yao peke yao ufahamu wa Qur'ani na Sunna yachukuliwa kwao hao maswahaba radhiallahu anhum na wema walitangulia sababu ya nne inayotupelekea sisi tuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia wali anna Allah zakkahum wa athna alayhim wa radiya anhum fi kathirin min alayat ni kwa sababu Allah mtukufu zakkahum amewatakasa wa athna alaihim na akawasifu hao maswahaba radhiallahu anhum fi kathiri min alayat katika aya nyingi ya Qur'an Allah amewasifu amewatakasa ndio kwa maana tuwafahamu Qur'an kwa ufahamu yao qala Allah ta'ala Allah mtukufu anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara laqad radiyallahu 'anil mu'minin kwa hakika Allah amewaridhia wale waumini idh yubay'unaka tahta shajara pindi walipochukua ahadi nawe mtume sallam chini ya ule mti hao ndio maswahaba radhiallahu anhu hao ndio walikana mtume sallam kuchukua bai'a pamoja na rasul sallam hao ndio Allah anawakusudia ndio kwa maana tuwafaa tufahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wao kwa sababu Allah kwa Qur'ani amewatakasa na amewasifu sababu ya tano inayotupelekea kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia walianna rasulallahi amara bittiba'ihim waliqtida'u bihim ni kwa sababu rasul sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha sisi waislamu bittiba'ihim kuwafata hao maswahaba radiyallahu anhum waliqtida'u bihim na kuwaiga hao maswahaba radiyallahu anhum qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema mtume wa Allah rehma na amani za Allah ziwe juu yake anasema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي mtume anasema sallallahu alayhi wasallam innahu man ya'ish minkum bila shaka yule ambaye ataishi miongoni mwenu fasayara ikhtilafan kathira atakuja kuona sintofahamu nyingi atakuja kuona ikhtilafu nyingi mwendo gani tuwafaa tuchukue tukiona ikhtilafu nyingi wanasema fa alaykum bi sunnati mtume anasema shikamaneni na sunna yangu wa sunnati alkhulafa'ir rashidin na mshikamane na sunna ya makhalifa waongofu akikusudia ni maswahaba radhiyallahu anhu almahdiyin ambao wameongoka min baadi baada yangu mimi rasul sallam ndio kwa maana tuchukua ufahamu wa Qur'ani na sunna kutoka kwao hao maswahaba radhiallahu anhum kwa sababu wao rasul ametuamrisha kuwafata hao sababu ya sita ambayo inatupelekea sisi kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia waliannahum mabtada'u fi dinillah walianna ijtima'ahum hujjah qat'iyyah waliannahum sababu ya sita inatupelekea kufahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia waliannahum mabtada'u fi dinillah ni kwa sababu wao hawakuzua chochote katika dini ya Allah hawajafanya bid'a yoyote hawakuzua lolote katika dini ya Allah ولان اجتماعهم حجه قطعيه na kukusanyika kwao katika kauli inakuwa ni hujja ya mkato wanaposema kauli maswahaba radhiallahu inakuwa ni hujja ya mkato قال الامام اهل السنه والجماعه نسمع امام احمد بن حنبل Allah amrehemu majaa anil khulafa'ir rashidin fahuwa min sunnah anasema yale ambayo imekuja kutoka katika makhulafa'ur rashidin akikusudia Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu wa Uthman radhiyallahu anhu wa Ali radhiyallahu anhu basi yatakayotoka kutoka kwao inakuwa ni sunna inakuwa ni mwendo wa rasul ndio kwa maana tuwafahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia sababu ya saba inayotupelekea sisi kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia waliannahum khairul umma wa afqahul umma ni kwa sababu hao katika umma hii hao ndio wabora katika umma hii na hao ndio wanaofahamu katika umma hii hao maswahaba radhiallahu anhum hao matabi radhiallahu anhum hao matabi tabi'ina radhiallahu anhum hao ndio wabora katika umma hii na hao ndio watu ambao wanaufahamu zaidi katika umma hii qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu ummati bora bora katika umma wangu qarni ni karne yangu karne yangu mimi na maswahaba radhiallahu anhum thumma alladhina yalunahum kisha wanaowafuata akikusudia atabiin thumma alladhina yalunahum kisha wale atakaowafuata akikusudia atabi tabiin hii ndiyo mwendo wa rasul sallam na ndiyo mwendo wa waumini kuifahamu Qur'ani kwa ufahamu ya wema walitangulia hao ndiyo watu ambao wameifahamu Uislamu kushinda kila mtu au masohaba na matabi na matabi tabi ndio kwa, kwa maana tuchukua ufahamu wa Qur'an kutoka kwao wabillahi tawfiq الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tuendelea kudondoa baadhi ya sababu zinazotupelekea sisi kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia sababu ya nane waliannahum a'lamu an-nasi bi lughati al-Qur'an wa bi tafsirihi sababu ya, ya nane ambayo yatupelekea sisi kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema waliotangulia ni kwa sababu wao a'lamu an-nas bi lughati al-Qur'an ni kwa sababu wao walikuwa wanifahamu Qur'ani kwa lugha yake walikuwa ni wenye kuifahamu lugha ya Qur'ani zaidi wabitafsirihi na kuifahamu zaidi tafsiri ya Qur'an qala ibn Abbas anasema ibn Abbas radiyallahu anhu katika wafasiri wa Qur'an anawaambiaje anawaambia lilkhawarij anawaambia wale makhawarij ambao walipatana nao kufanya munakasha anawaambiaje jitukum min indi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mimi ibn Abbas nimewakujieni kutoka upande ya maswahaba radhi za Allah ziwe juu yao walaisa fikum ahadan minhum na hakuna miongoni mwenyu yoyote katika maswahaba alipowakuta wale jamaa makhawari akauliza je kuna miongoni mwenyu katika maswahaba hapa hakuna mmoja alikuwa katika maswahaba akamwambia mimi ibn Abbas natoka upande wa maswahaba radhiallahu anhum na upande wenyu hakuna hata sahaba hata mmoja wa alaihim nazalu qur'an na ilhali hao maswahaba Qur'ani imeoteremkia wahum a'lamu bitawilihi na hao ndio wanaifahamu tafsiri ya Qur'an kuonesha watu wanapokwenda mukhalafa na manhaji ahlu sunna wal jamaa hawatakuwa upande yao katika maswahaba bimaana hawatakuwa wanafuata mwendo wa maswahaba radhiallahu anhu ibn Abbas aliyopea mtani moja na wakafei hawakuwa mmoja katika maswahaba miongoni mwao kuonesha ufahamu wa Qur'ani na Sunna yachukuliwa kwa ufahamu ya wema walitangulia sababu ya tisa inatupelekea kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia wali anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ذكر أن الفرقة الناجية هم هم ما عليه اليوم هو وأصحابه رضي الله عنهم sababu ya tisa inatupelekea kuifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja pote itakayookoka pote itakayopata nusra ni pote ambayo ndani yake iwamo mtume sallallahu ako ndani yake na maswahaba wake kama ilivyokuja katika hadith tutaitaja chini qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema mtume wa Allah rehma na amani za Allah zimshukie anasema wasataftariqu hadhihi al-umma na kwa hakika bila shaka itafariki umma hii umma hii itagawanyika firqa itagawanyika pote ala 73 firqa pote sabini na tatu kisha mtume akasema kulluha fi pote hizo zote zitaelekea motoni illa wahida isipokuwa pote moja fakulna maswahaba wanasema tukasema mani ya, ya rasulullah ni pote ipi ambayo itapata nusra itakuwa imeokoka kutokana na jahannam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawmi wa ashabi ni wale ambao watakuwa katika mfano wangu mimi na maswahaba wangu radhiallahu anhu ndio kwa maana twaifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu ya wema walitangulia qala al-Auza'i anasema mwanachuoni huyu katika wanachuoni wa Sunna Allah amrehemu anasema isbir nafsaka ala sunna subirisha nafsi yako katika sunna waqif haithu waqafa alqawm nasimama pale ambapo walisimamia wema walitangulia ambapo waliposimamia pia wewe simamia waqul bima qalu nasema yale ambayo wamesema katika tafsiri tafsiri walivyotafsiri Qur'ani na Sunna wakuf amma kafu anhu najizuie nyamazia yale ambayo ni nyamaza nyamaza kwa yale ambayo ni nyamaza wasluk nachukua mwendo wasluk sabila kasalafa kasalih chukua mwendo ya wale wema wako waliotangulia kikusudiwa ni aswahaba التابع والتابع تابعين قال ابن تيميه رحمه الله nasema mwanachoni huyu Allah amrehemu man fassara alquran atakayefasiri quran au alhadithi au hadith wataawalahu ala ghairi tafsiri almaruf ani sahaba na akaibadilisha ama akaifasiri kwa ufasiri ambayo haijulikani na maswahaba tafsiri ambayo si ya maswahaba radhiallahu anhum basi mtu huyu fahuwa muftara ala Allah ila akhir kalam Sheikh rahimahullah atakuwa ni mzushi atakuwa amemzulia Allah uongo ndio kwa maana tuwafasiri Qur'ani tuifahamu Qur'ani na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu ya wema waliotangulia tukimaanisha ni as-sahaba watabi' watabi' tabi'in na wale ambao walifuata mwendo wao tambihi katika mwisho wa khutba hii mwezi ambayo tuko ndani yake ni mwezi wa Rajab ambao watu wengi huzua mambo katika dini imma wakazua katika ibada ama katika itikadi sasa lazima tutoe tambii kuhusu miongoni miongoni mwa uzushi hizo kuna wale walizua katika ibada za kuamka usiku kuna wale wakazua katika ibada za kufunga saumu na kuna wale kazuu katika ibada za kusherekea eh miongoni mwao ni kusherekea al-ihtifalu bidhikri al-mi'raj kusherekea kwa kujikumbusha ile mi'raj safari ya mtume sallam kwenda binguni kwenda kuchukua swala kuna watu katika mwezi wa Rajab wanakusanyika wanapika vyakula wanaalikana kisha wanasherekea eh, kwa kujikumbusha mi'raj kwa kujikumbusha safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam je hii ni katika sheria alfatawa una katika fatawa ya wanachuoni rakam eh, 9688 eh, aliulizwa katika wanachuoni anasema su'ilatil lujnatu daima lilbuhuth alilmiya walifta waliulizwa kongamano wanachuoni ambao wanafanya buhuth katika masala ya ilm na kutoa fatwa waliulizwa hal yajuzu almusharaka fi alihtifali bidhikri almi'raj je yajuzu watu kushirikiana katika kusherekea eh, sherehe ya kukumbuka safari ya Mtume sallam ambaye ni Mi'raj wakajibu kongamano wanachuoni la yajuzu al-ihtifalu bil maulid an-nabawi kwanza haijuzu kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala ihtifalu bil mi'raj wala haijuzu kwa kusherekea mi'raj wala al-musharaka fi dhalik wala kushirikiana katika hilo lianna dhalika kwa sababu hilo min albid'i almuhdatha ni katika uzushi iliyozuliwa fi din katika dini وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم na imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala hakika bila shaka anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun atakayezua katika dini yetu hili jambo ambalo haliko ndani yake basi litarudishwa kizua imma ni ibada imma ni itikadi imma ni mwendo ambayo hajapitia maswahaba na Mtume sallam na wema walitangulia tambua kitendo hiyo inarudishwa kwako sasa haifai waislamu kusherekea vitu kama hizo